internet eh, eh, e o Facebook está al día como, como <laughs> eh, sí, sí. Os queridos ointes, eh, se queren mm, aportarnos algunha idea, xa saben, nós estamos dispostos a recibila con todo o que vosotros eh, aportedes, que, que irades dicirnos, nos intentaremos eh, leválo adiante. O que vamos a facerlles é unha pequeniña peza de música para contactar directamente con Xocas e Sé que son uns grandes restauradores en Granollers, teñen un restaurante máis marisquería Os Galegos. Vamos os galegos, sí, señores. Esta peza é unha mm, primicia para todos os nosos sí, pero sí. sírvenos para recibir a un... Un grande restaurador. Sí, bueno, sí. grandes restauradores. Eh, eh, grandes, os dous, claro, sí. por eso. Bueno, primeiro vamos a saludar. Eh, eh xocas, eh, eh, eu chamo de Xocas, eh, sí, sabes sí, que sí. Xaquín Blanco. Eh, sou, eu sou un grande... Irmán casi, porque el, el dice que é matrimonio, pero bueno, eu, eu considero que é un, un socio, é socio do. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a primeiro vamos a, a saudalo, despois felicítalo. Moi boas tardes, Xaquín. Boas tardes, Julio. Moitísimas gracias, moitísimas gracias por atendernos e lle diante de nada moitísimas felicitacións porque son 25 anos de o restaurante máis quería Os Galegos en Granollers. Pois sí, a verdade que foi unha aposta arriesgada. Eu en ningún momento hubiera pensado fai 25 anos que hubéramos chegado a esta cifra aquí, no, nun, nun sitio tan interior de, de Cataluña, ¿no? Sí, eh, a eh, intentar eh, vender marisco aquí a esta xente. E eh, eh, eh, eh, uns comenzos dificilísimos porque eh, ese restaurante está un, estaba aquel momento un, un poquiño retirado precisamente do centro da, da, da cidade, non? Sí, sí, bueno, sigue estando cada vez menos porque a verdade que Granollers está creciendo bastante, crece hacia as aforas normalmente. Claro. Y eh, ahora estamos quizás un pouquiño más cerca del centro, fixeronos una estación de tren mismo a, ahora, entonces estamos un poquinho más céntricos. Con todo y con eso, pues, seguimos estando retirados del centro uh -huh. histórico de Granollers. E o comezo, a verdad, que foi foi duro. Foi duro porque nos aí non conocíamos, ni conocíamos a zona, ni conocíamos xente, non tiñamos ni amigos ni clientes aí, entón sí. o comezo yeah. foi, foron os dos primeiros anos foron duros, Di, muita pedra para pa sí. nada. ¿no? ¿eh? Muy, difícil e ademais co idioma que, que bueno, co, o, aí o catalanismo bastante eh, eh er, elevado, non? Para, para, para, para, por así decirlo, vamos. Sí, hombre, Granollers é unha población que ten uns 60.000 habitantes, pero sigue sendo un pueblo. Sí. Ten filosofía incluso de pueblo, uh -huh. é un pueblo de, de, de interior de Cataluña donde o 80% da xente son catalanes, catalanes. Claro, claro, claro. bueno, pois pues, felicitacións. De, de verdade que, que, que eh, eu alegro moitísimo mm, porque, bueno, pois pues, facedes patria en Granollers. eh, amosades a, os nosos produtos galegos de primeira calidade uh -huh. e ademais a, o marisco que é moi apreciado porque no interior non había. Mm, coido que eh, sodes descompetencia a, a nivel eh, catalán, non? Sí. No, la verdad que eh, competencia eh, en, cuanto a merisquerías aquí en Granollers no, no tuvimos en todos estos años. Sí que verás que hubo algún inicio de algún restaurante que quisieron hacer algo así, pero no, tuvieron éxito. Entonces, ahora mismo tampoco tenemos competencia. De todas maneras, la competencia más cercana que tenemos, tenemos en Barcelona, está a 25 minutos en coche desde sí, aquí. Sí. Sí, bueno, no, pero en, eh, eh, en Granuillas a quen se si lle ocurre montar unha marisquería estando os galegos? A, él, a, él, a Pepe ya... É que, que hai que estar, hai que estar un pouco un pouco un pouco loco. <laughs> Pero pero pero eso precisamente eso é un atraínte. Eu coido que moitísimos dos clientes que tendes agora mesmo buscaban precisamente eso, un sí. ademais tendes un prato especial, non? Un, unha marisquería especial, unha un, un prato de marisco especial, non? Bueno, nos intentamos eh, vender marisco aquí, entonces eh, promocionamos incluso un plato de una mariscada con pica base de pulpo, con gambas saladas, de varón, después una mariscada. Eso tiene un loto ano, que durante el mes de marzo todos los años solemos hacer una oferta importante, hacemos un 25% más barato lo que sale los resto dano, para para después o dano intentar vender ese producto que queremos vender. No de feito, tanto yo como me socio, vimos de, de traballar en restaurantes en Barcelona que foron marijerías, vale? Mm. Sí, caso sí. de Medulio, Santiaguiño, hombre, bueno, do, Do, do grupo Mareusa, eh, entonces, sí, entonces, sí, bueno, vi, vimos de ese mundo, con lo cual o que conocemos básicamente es sí. eh, eh, o que fixemos é trasplantalo de alguma maneira aquí a en Granollers, ¿no? Sí, pero aparte de trasplantar o marisco tamén ofrecedes produtos de grande calidade como é, por exemplo, a carne galega de primeira sí ¿verdad? Sí, sí. Tenemos carne galega de, de Lugo concretamente, está viendo ahora, mm. ¿vale? De, de, Lugo de qué zona? Ostras, ahora igual... Bueno, eh, igual, No, no, creo, e-, era zona de Villalba. Ah. sí, Bueno, que, que, que mm, vitela galega, vamos. Sí, sí, sí, sí, con denominación de origen. Exactamente. Eso sí que intentamos intentamos eh, traer todo lo que podemos de Galicia. Sí, sí. Todo, evidentemente, todo, ¿no? Sí. Porque eh... aquí hay un gran mercado de, de muchas cosas ¿sabes? pero gran parte intentamos traerlo de Galicia directamente. y, e, eh, e dentro dos platos que vos demandan, seguro que un deles eh, tamén o cocido galego, non? Un cocido galego es un plato <clears throat> que no, es que no lo demanden mucho, pero no somos <clears throat> unos grandes admiradores de un cocido galego. un, galego no puede estar sin un cocido galego. <laughs> Eh, eh, todos aquellos que nos lo piden nos que, eso teremos aí sempre. Se, que, que quedan satisfeitísimos, claro que sí. sí. Bueno, por é, un certo, plato, é un plato que, que está na carta, igual con caldo galego. Eu, eh, eh, caldo galego eu eh, que, estará eh, que, carta. Quería che comentar precisamente eso, que, que bueno, cando eu te conocín, tiñades unha, unha variedade de platos enormes, pero o restaurante ofrece, según teño entendido, na, na, nas comunicacións que eu vin, pois pues, nada menos que 50 platos, eh? Sí, ou quizás son algúns máis. Sí, Cajo, sí, sí, sí. Sí, Intentamos tener una variedad porque también nos tuvimos que mover unos rangos de, clientes muy amplios. Tenemos mucha variedad para poder llegar a muchos tipos de clientes. Eh, ojalá pudiéramos tener menos platos, eh, concentrar más los clientes que nos interesan de verdad. Eh. Pero eso en principio no vemos, no vemos asequible de momento. Bueno, o, o que si... Quizás despois desta conversa na radio que nos vai disfrutar moita xente, mellor sí. <laughs> Xa verás que... Bueno, unha cousa que quero que, que quero comentar contigo, Xocas. Eh, A ver, uh, tamén lle poñendes moitísimo interés no, no, nos, nos, nas sobremes, nos postres, digo. Sí, bueno, nos intentamos, eh, facemos nos postres e intentamos tener algo de postres eh, que nos identifique tamén co, como, como identidade como galegos que somos, ¿no? O sea, sempre teremos unha agua tarta de Santiago, unhas filloas, vale? oh, as Unhas, cas, unhas castañas do barco de Valdeorras, wow. en Aldivas, tan increíbles. Carai. Bueno. Un bon queixo de tetilla con membrillo que non pode faltar nunca nun, unha sobremesa. Marmeladas, sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, o que, eh, eu que, que, que eh, quería dicir o feito de que os postes tamén os cuidades de tal xeito que, que son mm, postres da casa, digamos, eh. o sea, que elaborados por vosotros, aínda con produtos sí. galegos tamén, pero que elaborados por vosotros que non son eses mm, semicomerciales ou industriais que un flan de, de casa que, que é un pocillo que, eh. que vende eh. de calquera sitio, non? Sí, no, en ese sentido intentamos ter aunque sea menos variedade en postres, pero si sí postres que merecen a pena ser apreciados. Uh -huh. Pois eu coñecín a... Eh, bueno, mesmo... o, industrial, o industrial tamén está moi ben, pero eh, está dentro do... Oh, sí, sí, está dentro duns límites. Claro, claro, claro. Eu coñecín a Xocas sí. aquí. Eh, aquí, aquí no restaurante de aquí. No restaurante de aquí, de, de sí. onde é aquí? aquí, aquí de Rosalía. No, no de Cornellá. Ah, Rosalía ah, de Castro. Rosalía de Castro. Sí, que tamén pasaron sí, sí. por aquí tamén. Sí. Foron uns Aí foi onde... Te foi onde te coñecín. Sí, sí, sí. E aí fixemos un bon bagaje, aí claro, sí, seis anos, claro. seis anos curtíndonos, aí valeunos moito para curtirnos esa, esa experiencia en Rosalía de Castro. Mm -hmm. E tiña un gardo, gardo recuerdo moi bonito de, de esa época. Tiña tiña un, un, un eu sabía de, de, de xente que, que eu recomendaba para, para que veñeran precisamente ao restaurante Rosalía de Castro e quedaban satisfeitísimos e ademais sí, sí, sí. despois mm, de verdad que uh -huh. si eso continúa en, en os galegos, pois pues, lóxicamente hombre, eh, espero que eso te, teña grandes betas. Unha cousa que quería comentarche. Ti, máis, ti e máis Xosé, pois seguiste de sempre nesa mesma liña de, de, de, de ter pois cuidado cos, cos produtos que veñan de Galicia, pero eh, eh, sempre buscándolle pois o eso a bandeira galega mm, poñéndola por diante, non? Por excelencia, sí, sí, por excelencia. totalmente de acordo. Sí, sí. sí. <laughs> Ah. no, ese, de feito queremos que esto sea un rincón de Galicia dentro de este territorio. Uh mm-hmm. -huh. Entonces, Galicia nos marca nos moito, muchísimo. ¿no? Mm-hmm. Uh -huh. queremos que sea así, además. Bueno, é, eh, é, eh, identitario, é eh, que, exactamente, eso é un orgullo para ti como como restaurador, pero tamén para para o propio ambiente no que tú te desenvolves, lóxicamente os restauradores claro. lóxicamente pois eso, presumir ou digo, gabarse de ser galego non é ningunha deshonra. Non, o contrario. Porque aparte de eso hai que agradecervos tamén por un lado os mesmos comensais que vayan que estades facendo pois aparte de facer patria galega pois tamén está eh, axudando o turismo porque o, o turismo o mismo aquí que en Galicia parece que se traslada dun sitio a outro. E E estades facendo, pois, tamén turismo, dar a parte de fater patria. Dar a coñecer os nosos produtos que é importantísimo, e ademais que, tal e como laborades vosotros tendes unha forma sí, de... Sí, sí. Por certo, as empanadas tamén son moi moi demandadas, non? sí, sí, as empanadas tamén son, son moi demandadas que quizás non tanto como outros produtos, pero si sí, un produto que, a xente gusta moito unha boa empanada de, -huh. de berberechos, unha no. empanada de zamburiñas. Carai, eh, ostras. son <laughs> unha de carne, ¿no? Es que, sí, e os viños eh, soles, eh, soledes a traelos de sí, tamén sí. de, de Ribeira sí. Sacra ou do Ribeiro ou, Albariños e demais, non? Pues, sí, no, na nosa carta o a maioría de viños que hai son viños blancos, sobre todo albariños, sí, pero sí, sí, hai sí, máis cantidade. cantidad de, de tintos tamén hai da, da Ribeira Sacra algúns, uh -huh. e despois tamén intentamos traballar un pouco con viños de todos os lados. De, claro, de hombre, claro, de, claro, claro. De sí. Rioja, de Somontano, sí, sí, un sí, pouco sí. de variedad para todo, pero básicamente hai, hai moitos viños galegos na carta, eh? hai uh -huh. máis viños galegos na carta que os O, o, non sei se o tes ou non, pero eu, eu quero che recomendar que, que fales con Aníbal, acordaste dun ah. de, de, un Aníbal foi un, un traballador daqui eh, que marchou a Berín uh -huh. e, e, e puxo en marcha unha adega así, uh -huh. unha adega que se chama mm, Quinta das Tapias, e eh, precisamente acaba uh -huh. de acaba de ter dous premios seguidos de sí. o, o seu viño blanco, mm, bueno, é eh, viño de Berín, lógicamente, pero pero uh -huh. ese viño foi premiado últimamente con medalla de ouro eh, en Vini, Vini en España eh, e demais e, e, e el acórdase moito de, de Rosalía de Castro e me parece que vosotros fostes un, un dos primeiros clientes de, de, de Aníbal de, pode ser sí, sí. Quinta está tapas pode ser, chamas. de feito ahora mismo non temos dese viño pero de Verín concretamente temos algo a referencia de, pois, de pois, viños si de, os, de, de si, de, de verdad, si pois, vos poñedes si, en, en, en contacto, contacto con, con si, si acaso eu mando o, o contacto o enderezo de, de Aníbal, pero sí, seguro que seguro que estará encantadísimo de saudarvos e ao mesmo tempo de, bueno, regalarvos algunha unha caixa seguro, pero ao mesmo tempo pois non sei, ao mellor re, retomar esa, eh, eh ese contacto sí, hombre. que tiveste nun, nun, nun principio. Non sei se foi Teo ou foi Xosé o que me dixo precisamente xente eh, que, que fora sí. deses primeiros clientes de Aníbal. Pode ser. Sí, sí. Pode ser, pode ser. Bueno, non recordo ahora mismo, pero pode ser. Ademais, tamén eh, eh, eh, Aníbal ten sí. interés en facer unha cata de viño o sea, aquí. E si é en Roselía de Castro, mellor. E, eh, e eh, se fai os galegos, mellor. Escoita, tamén nos convidou... Tamén... Hai uns días eh, fixemos unha entrevista. Eh, eh, eh, convidounos a que cualquier día que se vaya por Galicia e eh, que se sí. chegue unha quinta de tapia será moi ben recibido sí. e será agasallado na súa, na súa bodega. Cando lle digas que ti vas a visitarlo, seguro que estará encantadísimo. Hombre. Seguro que a próxima vez que vaya por Galicia vou, seguro. <laughs> a Averín, claro, ben claro. Sí, sí. sí. Además que non che queda moi lonxe dende no, dende o seu a, a 50 km de Bueno, bueno. Xocas, que sei que estás ocupado, eh, que pois- estás tra traballando, non sei, facendo algunha cousa que me dei conta pois antes cando che me a mico pechado. Dalle unha aperta moi grande a ese teu socio Pepe Fernández que, que de verdade entre os dous facedes un equipazo. Teño por aquí se o queres saludar. ¿no? Ah, <laughs> home, dalle pues, sí, sí, nada que se poña. Dille, dille. Si vamos de tempo, paso logo un momento e, sí, sí, sí. saludadelo. Sí. Claro, claro. Vamos ben de tempo, sí, non hai ningún problema ningún. Bueno, pois pues, entonces eu xa me vou despedir, vale? Sí, moi ben. E eh, agradecervos moito esta chamada, vale? Saludar a, a todos os que nos están escutando, que cos esperamos aquí en Granollers. Que, que en Granollers, hai que... A casa, que... a casa de todos os galegos, vale? Moi ben. Moitísimas grazas, José, moitísimas grazas, Xoquín. Veña, hasta logo. Ahora vamos a falar entonces con, con, con Pepe, con Pepe. José Fernández. Sí, exactamente. José Fernández. Además, resulta que el Pepe mandábame, eh, cuando estaba aquí, <laughs> mandábame as recetas de algún que outro... Ah, ah, sí? Sí, sí. <laughs> a, a ver... A ver Hola. Si... Hola. Hola, Pepe. Hola, por aquí estou, sí, estou por este lado. <laughs> Muy Xosé, estaba lle dicindo aquí Armando que ti de vez en cando, cando estabas aquí, mandabasme algunha receta para cando te chamaba por teléfono aquí en na radio, acordaste? Pois pues, sí, Pois sí, me acordo, sí, sí, me acordo. Sí. Oye, que alegría de escoitarvos, que alegría saber que seguides aí. Sí. Que, A... Ah. que tempos, cantos anos... Eh, sí. que alegría nosa, eh, eh, parabéns para ti por ese traballo que estás a facer eu daquela non, es, Eu daquela non estaba aquí neses momentos, pero, eu estaba noutros sitios, pero, sí, sí, pero sí. seguía na brecha. El tamén, este tamén pasou por aí pola, pola gastronomía. Tamén. Por, tamén. Sí. Escoita, sí. tuve 32 anos. Mira que ben. Pepe. Oye, que... de verdad que me alegro muchísimo, muchísimo de, de escuitarvos, Enos. de saber que seguir E nos, eh, e nos encantados de, de encanta, e nos encantados de felicitarvos, eh, que sodes un equipazo, que estades poñendo os nosos produtos pois de, de, en bandeira e que ademais eh, tendes unha clientela que me parece que fan cola para poder <laughs> entrar sí. aí nese, nese, no, nos restaurantes galegos. A verdad que somos unos afortunados, xa sei que isto nosotros foi moi duro, aí, aí en Cornellá en Cornellá aprendemos moito. Mm -hmm. eh, no. Sempre nos sentimos moi galegos porque somos moi galegos. eh, exactamente. Eh, virnos virnos aquí tan tan lonxe a, a 40 kilómetros de distancia dende sí. onde empezamos por a nosa conta. Sí. A verdad que o primeiro foi moi duro, é eh? sí, como claro. marcharte de marcharte da casa, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, eh bueno, tuvemos desde un principio pois pues, loitando, picando pedras, indo así a mesma línea <laughs> e con, con moita seriedade, e moita formalidade. Sí, sí. E isto pois, pues, bueno, unha recompensa porque hoxe somos un restaurante, pues, pois, bueno, un restaurante un pouco un pouco de nombre aquí na comarca e eh, Hombre, nosotros, tanto. é eh, un orgullo grande para nós. Un referente gastronómico, sí, Tú señor. miras, te falas dos, dos anos de atrás e eh, miras os de hoy e dices cuánto non movemos, cuánto non picamos, sí. cuántos cafés fixemos, canta mariscadas demos. Claro que sí. Claro que sí. Moitas, moitas. pues, alegro Pero bueno, contentos. Contentos, pues, moi contentos, eh, bueno, digo outra vez, a satisfacción de de estar aquí eh, nun rincón aquí do Vallés sí. eh, eh, representando a, a Galicia pois, bueno, para nosotros eh, o que, máis, é eh, o que mellor sabemos levar o que mellor sabemos facer uh -huh. eh, estamos bueno, que, <laughs> que, que podo decir? Que podo decir? Super contentos. Como lle diceu antes a Xaquín, digo a quen se lle ocurre montar unha marisquería aí que foron case todos a pique eh, estando vosotros aí os galegos eh, claro, claro, hombre, eh, hombre paga es... pena, paga pena descubrir eh, os galegos e eh, que bueno, ti, xa, xa, xa, xa, xa nos convidou a que todos pasen por aí para celebrarlo e ademais sí. que pidan o, o prato especial de marisquería, mariscada porque sí. ademais ten un desconto dun 25% nada menos no, hombre. Eh, para celebrar os, os 25 anos ah, sí, sí, 25% 25 25% de descanso. Moi ben. Por 25, sí, sí, correcto, sí, sí. sí, sí. Que... Pues invitados estades a vir, a, a vir por aquí. Deucho unha aperta moi grande e volvo a repetir os parabéns para ti e, e para Xocas, e para ese equipazo que levades eh, adiante, pois por, pois un traballo extraordinario que a gastronomía galega faise eh, faise notar aquí en Cataluña. Eh? Contenta. Bueno, hai un 80% a hostelería galega, eh? Aquí en Barcelona. Bueno, pero en Granollers encarando son iso, bandeira. Eh, son bandeira. <laughs> no, hora. Pois sí. Pois sí, a verdad que sí. Muy ben. Pois, oye, moite, moitas gracias por, por acordarvos de nós E, eh, eh, bueno, estamos aquí. Muy ben. Pero... Tenemos non, non 25 anos máis, pero si sí un tempo máis. Moi ben, eh, eh, seguir así como estamos. Que, que sigades colleitando moitos éxitos Eso. e os clientes que, que se apunten, que, que seguro que van a disfrutar co, coa vosa participación e o que vos ofrecedes. Moitísimas grazas. Graciñas. Moitísimas gracias a vosotros. Eh, seguid, moitas gracias. Unha aperta grande, aperta. Pepe, para todos. Unha aperta para todos. Gracias. Venga, hasta logo. Vamos a despedir a estes os galegos, os amigos, con música. Veña, aí vai. A Rosa foi para a cidade, Maria foi ver o mar, a Joana passou deitar e eu vou vendo a minha rua a ver passar. Dona Amélia morreu. Amadeu desanimou. Um dia quis ver o céu. Bezeu-se com o chapéu da minha rua eu vejo ao longe o catavento da serra e o galo gira ao sabor do vento que vira com a maré.